ภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายสำหรับบุคคลผู้รู้อยู่เห็นอยู่ ไม่ใช่สำหรับบุคคลผู้ไม่รู้อยู่ไม่เห็นอยู่ I say that the destruction of the t e n s is for one who knows and sees, not for one who does not know and does not see คือความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย ย่อมมีแก่บุคคล ผู้รู้อยู่ เห็นอยู่ ว่ารูปเป็นอย่างนี้ เหตุให้เกิดรูป คืออย่างนี้อย่างนี้ ความตั้งอยู่ไม่ได้ แห่งรูป เป็นอย่างนี้ และว่าเวทนาเป็นอย่างนี้ เหตุให้เกิดเวทนาเป็นอย่างนี้ ความตั้งอยู่ไม่ได้ แห่งเวทนาเป็นอย่างนี้ และว่าสัญญาคืออย่างนี้ เหตุให้เกิดสัญญาคืออย่างนี้ ความตั้งอยู่ไม่ได้ แห่งสัญญาคืออย่างนี้ และว่าสังขารทั้งหลายคืออย่างนี้ เหตุให้เกิดสังขารทั้งหลายคืออย่างนี้ ความตั้งอยู่ไม่ได้ แห่งสังขารทั้งหลายคืออย่างนี้ และว่าวิญญาณคืออย่างนี้ เหตุให้เกิดวิญญาณคืออย่างนี้ ความตั้งอยู่ไม่ได้ แห่งวิญญาณคืออย่างนี้ปิสุทธิ์หลายความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายย่อมมีแก่บุคคล ผู้รู้อยู่ เห็นอยู่อย่างนี้แหละ For one who knows what for one who sees what does the destruction of the things come about that such Is form, such its origin, such its passing away, such is feeling, such is perception, such are volitional formations, such is consciousness, such its origin, such its passing away. It is for one who knows thus, for one who sees thus, that the destruction of the t e n s comes about ภิกษุทั้งหลายเมื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายมีอยู่ญาณในความสิ้นไปแห่งอาสวะนั้นย่อมมีเรากล่าวญาณแม้นั้นว่าเป็นญาณมีที่เข้าไปตั้งอาศัยหาใช่ไม่มีที่เข้าไปตั้งอาศัยไม่ Picus I say that the knowledge of destruction in regard to destruction has a proximate cause, it does not lack of proximate cause วิสุทธั้งหลายก็อะไรเล่า เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยแห่งยานในความสิ้นไปคำตอบพึงมีว่า วิมุตต์คือธรรม อันเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยของยานในความสิ้นไป and what is the proximate cause for the knowledge of destruction? It should be said, liberation. พิสุทั้งหลายเรากล่าวว่าแม้วิมุตต์ก็เป็นธรรมที่มีที่เข้าไปตั้งอาศัย หาใช่เป็นธรรมที่ไม่มีที่เข้าไปตั้งอาศัยไม่ก็อะไรเล่าเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยของวิมุตต์คำตอบคือวิราคะ คือธรรมอันเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่ของวิมุตติ I say, b e c a u s e that liberation too has a proximate cause. It does not lack of proximate cause. And what is the proximate cause for liberation? It should be said, this passion. ภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่า แม้วิราคะ ก็เป็นธรรมที่มีที่เข้าไปตั้งอาศัยหาใช่ เป็นธรรมที่ไม่มีที่เข้าไปตั้งอาศัยไม่ ก็อะไรเล่า เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยของวิราคะคำตอบคือ ความหน่าย หรือนิพพทาเป็นธรรมที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่ของวิราคะ I say b e c u s that this passion too has a proximate cause it does not lack of proximate cause. And what is the proximate cause for this passion? It should be said revulsion. พิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่า แม้นิพิทาคือความนาย ก็เป็นธรรมที่มีที่เข้าไปตั้งอาศัย หาใช่เป็นธรรมที่ไม่มีที่เข้าไปตั้งอาศัยไม่ ก็อะไรเล่าเป็นที่ตั้งอาศัยของความนายหรือนิพิทาคำตอบพึงมีว่า การรู้เห็นตามที่เป็นจริง คือยะถาภูตะญาณทัศนะ เป็นธรรมที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่ของความนายคือนิพิทา I say Picus that revulsion too has a proximate cause. It does not lack a proximate cause. And what is the proximate cause for revulsion? It should be said the knowledge and vision of things as they really are. พิกษุทั้งหลายแม้การรู้เห็นตามที่เป็นจริง หรือยถาภูตะญาณทัศนะ ก็เป็นธรรม ที่มีที่เข้าไปตั้งอาศัย หาใช่เป็นธรรมที่ไม่มีที่เข้าไปตั้งอาศัยไม่ ก็รายเล่าเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยของการรู้เห็นตามที่เป็นจริงคำตอบพึงมีว่า สมาธินั่นเอง คือทำเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยของการรู้เห็นตามที่เป็นจริง I say, b e c a u s e that the knowledge and vision of things as they really are too has a proximate cause it does not lack a proximate cause. And what is the proximate cause for the knowledge and vision of things as they really are? It should be said, concentration. พิสุทั้งหลายเรากล่าวว่า ที่ไม่มีที่เข้าไปตั้งอาศัยไม่ ก็อะไรเล่าเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยของสมาธิคำตอบพึงมีว่า ความสุข คือทำเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยของสมาธิ I say because that concentration too has a proximate cause it does not lack a proximate cause and what is the proximate cause for concentration? It should be said happiness. ที่สุดทั้งหลายเรากล่าวว่าแม้ความสุข ก็เป็นธรรมที่มีที่เข้าไปตั้งอาศัย หาใช่เป็นธรรมที่ไม่มีที่เข้าไปตั้งอาศัยไม่ ก็อะไรเล่าเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยของความสุข คำตอบพึงมีว่า ความสงบระงับ หรือปัสสตินั่นแหลเป็นธรรมที่เข้าไปตั้งอาศัยของความสุข I say Picus that happiness too has a proximate cause it does not lack a proximate cause and what is the proximate cause for happiness it should be said tranquility ภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวว่า แม้ความสงบระงับ หรือปัสสตินั้น ก็เป็นธรรมชาติที่มีที่เข้าไปตั้งอาศัยหาใช่เป็นธรรมไม่มีที่เข้าไปตั้งอาศัยไม่ ก็อะไรเล่าเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยของความสงบระงับ หรือปัสสติคำตอบพึงมีว่า ปีตินี่แหละ เป็นธรรมที่เข้าไปตั้งอาศัย ของปัสสติ I say because that tranquility too has a proximate cause. It does not lack a proximate cause. And what is the proximate cause for tranquility? It should be said rapture. พิสุทั้งหลายเรากล่าวว่า แม้ปีติ ก็เป็นธรรมที่มีที่เข้าไปตั้งอาศัยหาใช่เป็นธรรม ที่ไม่มีที่เข้าไปตั้งอาศัยไม่ ก็อะไรเล่าเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยของปีติ คำตอบพึงมีว่า ปราโมทนี่แล เป็นธรรมที่เข้าไปตั้งอาศัยของปีติ I say, Picus, that rapture too has a proximate cause. It does not lack a proximate cause. And what is the proximate cause for rapture? It should be said gladness. พิสษุทั้งหลายเรากล่าวว่า แม้ปราโมท ก็เป็นธรรม ที่มีที่เข้าไปตั้งอาศัย หาใช่เป็นธรรม ที่ไม่มีที่เข้าไปตั้งอาศัยไม่ ก็อะไรเล่าเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยของปราโมทคำตอบพึงมีว่าศรัทธา เป็นธรรมที่เข้าไปตั้งอาศัยของปราโมท I say, Picus, that gladness too has a proximate cause. It does not lack a proximate cause. And what is the proximate cause for gladness? it should be said faith ภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวว่าแม้ศรัทธา ก็เป็นธรรมที่มีที่เข้าไปตั้งอาศัย หาใช่เป็นธรรม ที่ไม่มีที่เข้าไปตั้งอาศัยไม่ ก็อะไรเล่าเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยของศรัทธา คำตอบพึงมีว่า ทุกข์ คือธรรมเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยของศรัทธา I say, Pickles, that faith too has a proximate cause. It does not lack a proximate cause. And what is the proximate cause for faith? It should be said, suffering. ภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่า หาใช่เป็นธรรม ที่ไม่มีที่เข้าไปตั้งอาศัยไม่ ก็อะไรเล่าเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยของความทุกข์คำตอบคือการเกิด ชาติคือการเกิดนั่นแหละเป็นธรรม ที่เข้าไปตั้งอาศัยของความทุกข์ I say Pickles that suffering too has a proximate cause. It does not lack a proximate cause. And what is the proximate cause for suffering? It should be said birth. พิกน์ทั้งหลายถึงแม้การเกิด เรากล่าวว่า ก็เป็นธรรมชาติที่มีที่เข้าไปตั้งอาศัยหาใช่เป็นธรรมที่ไม่มีที่เข้าไปตั้งอาศัยไม่ ก็อะไรเล่าเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัย ของการเกิด คำตอบคือ พบ หรือสถานที่เกิด พบนี่แหละเป็นธรรมที่เข้าไปตั้งอาศัยของการเกิด I say pickles that both too has a proximate cause it does not lack a proximate cause and what is the proximate cause for both it should be said existence พิสุทั้งหลาย เรากล่าวว่า แม้พบ ก็เป็นธรรมะ ที่มีที่เข้าไปตั้งอาศัย หาใช่เป็นธรรมไม่มีที่เข้าไปตั้งอาศัยไม่ ก็อะไรเล่าเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยของภพคำตอบพึงมีว่า อุปทานคือความยึดถือ เป็นธรรม ที่เข้าไปตั้งอาศัยของภพ I say, Picus, that existence too has a proximate cause. It does not lack a proximate cause. And what is the proximate cause for existence? It should be said, clinging. วิสุทธ์ทั้งหลายเรากล่าวแม้อุปทาน คือความยึดถือ ก็เป็นธรรมะมีที่เข้าไปตั้งอาศัย หาใช่เป็นธรรมไม่มีที่เข้าไปตั้งอาศัยไม่ก็อะไรเล่าเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยของความยึดถือ คืออุปทานคำตอบพึงมีว่าตัณหานั่นแหละ คือธรรมเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัย ของอุปาทาน I say, because that clinging to has a proximate cause, it does not lack a proximate cause. And what is the proximate cause for clinging? It should be said craving. วิสุทธ์ทั้งหลายเรากล่าวแม้ตัณหา ก็เป็นธรรมมีที่เข้าไปตั้งอาศัยหาใช่เป็นธรรมะไม่มีที่เข้าไปตั้งอาศัยไม่ ก็อะไรเล่าเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยของตัณหา คำตอบพึงมีว่า เวทนาคือความรู้สึก เป็นธรรมที่เข้าไปตั้งอาศัยของตัณหา I say Picus that craving too has a proximate cause it does not lack a proximate cause and what is the proximate cause for craving. It should be said feeling. พิสุทั้งหลายเรากล่าวแม้ เวทนา ก็เป็นธรรมมีที่เข้าไปตั้งอาศัย หาใช่เป็นธรรมไม่มีที่เข้าไปตั้งอาศัยไม่ ก็อะไรเล่าเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัย ของเวทนา คำตอบพึงมีว่าผัสสะ เป็นธรรมที่เข้าไปตั้งอาศัย ของเวทนา I say because that feeling too has a proximate cause. It does not lack a proximate cause. And what is the proximate cause for feeling? It should be said contact. พิสุทั้งหลาย ที่มีที่เข้าไปตั้งอาศัย หาใช่เป็นธรรม ที่ไม่มีที่เข้าไปตั้งอาศัยไม่ ก็อะไรเล่าเป็นที่ตั้งอาศัยของผัสสะ คำตอบคือ สลายตนะ เป็นธรรมที่เข้าไปตั้งอาศัยของผัสสะ I say b e c a u s e that contact too has a proximate cause. It does not lack a proximate cause. And what is the proximate cause for contact? It should be said the six sense basis. พิสุทธ์ทั้งหลายเรากล่าวว่า แม้สลายตนะ ก็เป็นธรรมะ มีที่เข้าไปตั้งอาศัยหาใช่เป็นธรรม ไม่มีที่เข้าไปตั้งอาศัยไม่ก็อะไรเล่า เป็นธรรมที่เข้าไปตั้งอาศัยของสลายยตนะคำตอบพึงมีว่านามรูป เป็นธรรมที่เข้าไปตั้งอาศัยของสลายตนะ I say because that the six sense bases too has a proximate cause it does not lack a proximate cause and what is the proximate cause for the six sense bases, it should be said name and form ภิกษุทั้งหลายเรากล่าวแม้นามรูปก็เป็นธรรมมีที่เข้าไปตั้งอาศัยหาใช่เป็นธรรมไม่มีที่เข้าไปตั้งอาศัยไม่ก็อะไรเล่าเป็นที่ตั้งอาศัยของนามรูป คำตอบพึงมีว่า วิญญาณ เป็นธรรมที่เข้าไปตั้งอาศัยของนามรูป I say Picus that name and form too has a proximate cause it does not lack a proximate cause and what is the proximate cause for name and form it should be said consciousness พิสุทั้งหลายเรากล่าวแม้วิญญาณ ก็เป็นธรรมมีที่เข้าไปตั้งอาศัย หาใช่เป็นธรรมไม่มีที่เข้าไปตั้งอาศัยไม่ ก็อะไรเล่าเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยของวิญญาณ คำตอบปึงมีว่า สังขารทั้งหลาย เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยของวิญญาณ I say Picus that the consciousness too has a proximate cause it does not lack a proximate cause. And what is the proximate cause for consciousness? It should be said, volitional formations. พิสุทั้งหลายเรากล่าวว่าแม้สังการทั้งหลาย ก็เป็นธรรมมีที่เข้าไปตั้งอาศัย หาใช่เป็นธรรม ไม่มีที่เข้าไปตั้งอาศัยไม่ ก็อะไรเล่าเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัย ของสังขารทั้งหลาย คำตอบพึงมีว่าอาวิชชาเป็นธรรมที่เข้าไปตั้งอาศัยของสังขารทั้งหลาย I say, Picus, that volitional formations too have a proximate cause. It does not lack a proximate cause. And what is the proximate cause for volitional formations? it should be said ignorance พิสุทั้งหลายด้วยเหตุดังกล่าวมานี้แหละ สังขารทั้งหลายชื่อว่ามีอวิชชา เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัย วิญญาณชื่อว่ามีสังขาร เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัย นามรูปชื่อว่ามีวิญญาณ เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัย สลายตนะชื่อว่ามีนามรูป เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัย ผัสสะชื่อว่ามีสลายตนะเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัย เวทนา ชื่อว่ามีผัสสะเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัย ตัณหา ชื่อว่ามีเวทนา เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอุปาทาน คือความยึดถือ ชื่อว่ามีตัณหา เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยพบคือสถานที่เกิด ชื่อว่ามีอุปทาน เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัย ชาติคือการเกิด ชื่อว่ามีภพเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัย ทุกชื่อว่ามีการเกิด เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัย ศรัทธา ชื่อว่ามีทุกเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัย ปราโมทชื่อว่ามีศรัทธา เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยปีติ ชื่อว่ามีปราโมทเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัย ปัสสธิคือความสงบระงับ ชื่อว่ามีปีติ เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัย ความสุข ชื่อว่ามีปัสสธิเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัย สมาธิชื่อว่ามีสุข เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัย การรู้เห็นตามที่เป็นจริง ชื่อว่ามีสมาธิเ เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัย ความหน่ายคือนิพิทาชั่วมีการเห็นตามที่เป็นจริง เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัย ความคลายกำหนัดหรือวิราคะ ชั่วมีความหน่ายคือนิพิทา เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัย วิมุตต์คือความหลุดพ้น ชื่อว่ามีวิราคะ เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัย ยาในความสิ้นไป ชื่อว่ามีวิมุตเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัย thus pickles with ignorant as proximate cause volitional formations come to be with volitional formations as proximate cause consciousness with consciousness as proximate cause name and form with name and form as proximate cause, the six sense basis. With the six sense basis as proximate cause, contact. With contact as proximate cause, feeling. With feeling as proximate cause, craving comes to be. With craving as proximate cause, clinging, with clinging as proximate cause, existence, with existence as proximate cause, birth, with birth as proximate cause, suffering comes to be, with suffering as proximate cause, faith comes to be, with faith as proximate cause, gladness. With gladness as proximate cause, rapture. With rapture as proximate cause, tranquility. With tranquility as proximate cause, happiness. With happiness as proximate cause, concentration with concentration as proximate cause, the knowledge and vision of things as they really are. With the knowledge and vision of things as they really are as proximate cause, revulsion comes to be. With revulsion as proximate cause, dispassion. With dispassion as proximate cause, liberation. With liberation as proximate cause, the knowledge of destruction. พิสุท์ทั้งหลายเปรียบเหมือนเมื่อฝนหนักๆ ตกลงบนภูเขา น้ำฝนนั้น ย่อมไหลไปตามที่ลุ่ม ย่อมทำซอกเขา ซอกผา และลำห้วยทั้งหลายให้เต็ม ครั้นซอกเขา ซอกผา และลำห้วยทั้งหลายเต็มแล้ว ย่อมทำบึงน้อยๆทั้งหลาย ให้เต็ม กรันบึงน้อยๆทั้งหลายเต็มแล้ว ย่อมทำบึงใหญ่ๆทั้งหลาย ให้เต็ม กรันบึงใหญ่ๆทั้งหลายเต็มแล้ว ย่อมทำแม่น้ำน้อยๆทั้งหลาย ให้เต็ม กรันแม่น้ำน้อยๆทั้งหลายเต็มแล้ว ย่อมทำแม่น้ำใหญ่ๆทั้งหลาย ให้เต็ม เมื่อแม่น้ำใหญ่ๆทั้งหลายเต็มแล้ว ย่อมทำมหาสมุทรสาครให้เต็มได้ Just as pickles, when rain pours down in thick droplets on a mountain top, the water flows down along the slope and fills the cliff, gullies, and creeks. These being full, fill up the pools. These being full, fill up the lakes. These, being full, fill up the streams. These, being full, fill up the rivers. And these, being full, fill up the great ocean. พิสุทธิ์หลายข้อนี้ฉันใด ก็ฉันนั้นกล่าวคือสังขารทั้งหลายมีอวิชชาเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัย วิญญาณชื่อว่ามีสังขาร เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัย นามรูปชื่อว่ามีวิญญาณ เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยสลายตนะชื่อว่ามีนามรูป เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยปัสสะชื่อว่ามีสลายตนะ เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัย เวทนา ชื่อว่ามีผัสสะเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยตัณหาชื่อว่ามีสเลตนะ เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัย อุปทานคือความยึดถือ ชื่อว่ามีตัณหา เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัย พบชื่อว่ามีอุปาทาน เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัย ชาติคือการเกิด ชื่อว่ามีพบเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัย ความทุกข์ชื่อว่ามีการเกิด เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัย ศรัทธาชื่อว่ามีทุกข์ เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัย ปราโมทชื่อว่ามีศรัทธา เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยปีติชื่อว่ามีปราโมทเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัย ปัสสติคือความสงบระงับชื่อว่ามีปีติ เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัย ความสุขชื่อว่ามีปัสสติเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยย สมาธิชื่อว่ามีสุข เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัย การรู้เห็นตามที่เป็นจริง ชื่อว่ามีสมาธิ เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัย ความนายคือนิพิทา ชื่อว่ามีการรู้เห็นตามที่เป็นจริง เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัย วิราคะ คือความคลายกำหนัด ชื่อว่ามีนิพิทาคือความนาย เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัย วิมุตตคือความหลุดพ้นชื่อว่ามีวิราคะเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยญาณในความสิ้นไปชื่อว่ามีวิมุตตเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยดังนี้แหละ so too with ignorance as proximate cause volitional formations come to be with volitional formations as proximate cause consciousness comes to be. With consciousness as proximate cause, name and form. With name and form as proximate cause, the six sense bases come to be. With the six sense bases as proximate cause, contact comes to be. With contact as proximate cause, feeling comes to be. With feeling as proximate cause, craving comes to be. With craving as proximate cause, clinging comes to be. With clinging as proximate cause, existence comes to be. With existence as proximate cause, birth comes to be with birth as proximate cause, suffering comes to be. With suffering as proximate cause, faith comes to be. With faith as proximate cause, gladness comes to be. With gladness as proximate cause, rapture comes to be. With rapture as proximate cause, tranquility comes to be. With tranquility as proximate cause, happiness comes to be. With happiness as proximate cause, concentration comes to be. With concentration as proximate cause, the knowledge and vision of things as they really are, come to be. With the knowledge and vision of things as they really are, as proximate cause, revulsion comes to be. With revulsion as proximate cause, dispassion comes to be. With dispassion as proximate cause, liberation comes to be with liberation as proximate cause, the knowledge of destruction comes to be.